Jean Michel Antxorduki, bidarraiko hauza gira, egun, egun hona? Egun hona? Bada, etxe bat, eh, aktualitatean izan dena, bideri gabe, eh, elektrikari gabe ere kokatua, seieun da, berreita mar mila eurotan naski eh, saldu dena, margoketak izan dira, aktualitatea egindu afera unek, etxe horren salmentak, ara, zu auzapez pez zer erran zenezake, erriak ez du Pitsikiten alurakotan? da eh, urte batuntan frango komplikatia izan dela bidarin lujari buruz. Askida laborari eh, kaseta lehitzia eh, urte undariko kaseta bat, hortan uh, ere kusten zen uh, baziela etxaldeak saltzeko eta hori buruz bohokatu gira puskat uh, etxalde horik geldiditen egitaren buruz, ba ero etxaldea, hau uh, zu etxalde horik onditzeko, ero hasteko laborari gazte batzu plantan ezartzeko esalde horietan. Eta hortan, Franco Poliki uh, eh, antzatu eh, du eh, bai Luxendia eta ba Zaterrarekin batean, laborari gazteak instalatzia etxalde horietan. Hor, bai, izan da beste etxalde bat, hor, tindatia izan dena, zukertan duzun bezala 6 mila eurotan saldu dena, eta jok ere eh, egiak eh, preamtatia zuen eh, luja, luja preamtatia zitin, zafekak estimatia zitin 936 mila eurotan, me, bon, zafekak obligatia izan da, oro dena eustia, zenta ez deraik gehiago laborantxako luja ekagia, bost goiti saltzaliek saltzen altu orokorki, behaz obligatiak izan gira gibera itea, zenta bestenaz eh, janai du 6.000 tan 6.000 eurotan eurzi behakin hile eta hori ez ginen batea da, hori buruz. Behaz entxeatu gira ere, baina hor saltzaliak gubano azkajo izan da obligatia izan gira gibera egitea. Hainitzen zunda eroslea, prentxan ere eh, bere iritzien zunda, minan saltzailea nor da? Saltzailea egia da paiseko gizon badela, nik eh, ere ez dut biziki izautzen, jiten zen eh, hola bakantzetan agogilean maos menan ez zen eh, biziki ez da ezagutia. Egia da eoslea eioz zagutia dela, zenta deia lehen jabe izan da etxe hortaz, berri saldiazin, berze bi etxere unkantuan artean bidagin, orain ikuste zafari bat badu Afrikan, artaik bizi da, eta ez dakiu batelen etxe hortan potioka natural etxe bat eh, eraiki eta orai ez dakiu batez ze proiektorekin aldu zaukun bidagirat Antonia deitzen den etxe hortan uh, hektara denboran zerratu bait zituen eta horiek ere eh, ordion deia izan zen puskat komplikatia izan zen zenta eta laborariek beren mendia puskat galdu zuten eta guai ez dakiu bate uh, ze proiektorek ko daukun eh, mendi hortan, jakinez, zuk egan duzu mezela, ez dela elektrikaik etxe hortan, pano voltaikak zahiatzitin eorsliak, eta bidiare uh, eh, kat behar da joaiteko, eta 6.000 euro uh, eh, alimaleko presioa da etxe horren eta lujaren dako, Hori, eta hori buruz badu zer egin, lujari buruz komplikatia da horreiko eunean. Eh, ahangura zira, etorkizunaren zat, eh, ara, bidarrai eh, aberasdunen herria bilakatzea edo aberastunek bakarrik bidarrain posibitate hori ukaitea? Ebe bai, uh, biziki hori buruz, zenta lujak uh, be, deskonfinamendutik landa, niz jendek sekatzen dute, guai, eh, hola, uh, zoko hori tan bizitzia, eta hori komplikatia izan da, zenta. Baditu dituzue preseski, eh? de, jendek deitzen dute unara jakiteko lujak badire? Ez dute deitzen, baina uh, jakiten duzte, nubaitik jakiten duzte, ajantzetaik, eta jakiten duzte, zer badien txaltzeko, ben, horokoan ez da biziki saltzeko hori txalde hori de, txaltzeko zen boltia hontan, bon, voilà, eta pentsatzen dut eh, berba Afrikan bere eh, afera eh, berba komplikatzen ari da eta guai berriz kusten du unat buruz, guai ingurumenari buruz eta jendia aldu dela frango gure mendiotat eta badela turismoari buruz hor zerbait egiteko be, pentsatia du, ziurraze horik baute usaila hortaik biziria bizidia jende horik, Nola babestu hori joan hemengo etxalde eta lujak eh, erritarrekin mintzu zira erraiteko, eh, hemengo erratxiki behar dara, hemengo gaztek ere nahi luketela barbea errian bizi? Epe biztan da, emengo go eh, gaztek nahi dute egian bizi, ba, indu lotizamendu bat, kusi du uh, egiko uh, gaztek uh, ziela bizitzeko, men nola uh, osikotuzte lujak, uh, presio hori tamarimada, lujak eta etxeak, zenta gero uh, itentuzula etxeko parta, partaideak ere uh, partekatzen duzula etxeak, gero uh, notarioak eta hartzen dute balio, etxeen balio hartan, partitzen dira, behaz ze jana 6.000 euro, uh, lehen uh, etxalde, ort, etxalde tipi batzen, pentsatzen dut, etxalde hortako jendiak haniz etxaldetan bezala hemen, partitua zuela eh, bai ego amerikatat, bai ez dakinoat, bizitzeko, beren luja utzik, eskualdunak badu atxikimendu haundia bere lujari, gure kulturanda, gure tripetan da gure uh, eh, lujori, behaz hori buruz, behar du bohokatu, eta me maleruski, ez du aski tresnaik, oaiko eunian, bohokatzeko, entxartzen gure ginean, mez ez gia bate uh, tresnatiako gai buruz. Prezeski mementoan PLH delako bat gogoetan da eh, Euskal Irigune Elkargoan. Uh, atera bidea ezaiten alda, adibidez zer dio hunek eh, bidarrai erriaren zat? Bidarrai handitu behar da, hein berean egon behar da? Bai, eh, PLAS hori eh, bon, lan eh, edeja izan da, lan edeja izan da, baina behar da hono landu, pentsatzen dut behar dela landu, zenta egikipiotan egitipiotan e, bigarren etxe bizitza janiz bada, kusten dut hemen bedian, plazan bedian, badia bizpairu etxe urte guztian zehatiak dienak, pena da olak, olako etxeak izaitia plazan bedian ere, eta kampo mendietan ono gehiago, baina eh, zenta etxalde horik behaute laborantzako etxaldeak gelditu, ez dute etxaldea ahonditu behar, eh, sozialki eta ekonomikoki eh, etxalde horik da erikobizia, bizia, eh, horik ekartzen dute erikobizia, bizia, urtean zehar uh, idikiak dien etxe horik. Zazpion bat biztanle sistemen unbaitan, handitu nahi zinuke erria edo egin batean atxiki? Ez, egin batean atxiki, deia egia da guk zahriaginin irigintza plano bat eh, plantan, bi mila amostean, PLU e delakoa, kusten baiginin, hauzo errietan, bai honati buruz, haizela unat uh, eh, barnek aldeat guk ba, egia da, badurua galdia lujari buruz, behaz, eh, eta hori, emeki emeki behar dira eraiki, ez da denak uh, batian lasatzen al, zenta guk gure lehen emaiten du laborantxari, ingurumenari, eta bai etxe zaharrer uh, ahreinatziari buruz, zenta hogere badia etxe zahar hanitz nun eh, kokatzen aldian beste eh, bikote batzu, uh, zahar gazte, eta sozialki ere zerbait ekartzen aldu, eta hori buruz entzatzen gila lanien hartzia, ezin ez da luja bukustan uh, eraikitzea. Bukatzeko, joan den udan, horretzen gira gertatu den, eh, edo udabain oleen ere, uh, deskonfinamendu famatua izan zelaik, uh, bastan aldea jendez gainezka izan zen, eta delibero batera hartu behar izan uh, zinuten errian, uh, hor aparkatzia debekatuz. Zertan da, uh, bide hori, debekua beti hor da, nola ikusten duzu, uh, elduden primadera eta uda? Bai, egia da, joan den primadera eta uda frango komplikatiak izan diela, eta beste asteburu frango ere, hor urriantare, bastango errekari buruz, hor eh, ditia ginen eh, zinez jendez, eta hor, eh, ah, zuk erran duzu mesela, delibero batzu hartu behar izan ditugu jendia debekatzeko, jandar media deitu izan behar dugu zigo jake maiteko, me hor me nik nintzekula pentsatzean hor me bakarrik hori da martxan dena, eta behaz lan bat hasiak dugu San François Zadie eskolarekin, Sempereko eskolarekin, puskat ingurumenari ari ikerketa bat inbehar dute gaztek, eta hor leku pribatua dira, jamehar da leku pribatua dira, jendeak biziki eh, pribaturitako jabiak uh, eh, aserrezien, uh, eh, kesuzien hor ikustea beren lekuak hola gaindityak, eta behaz ikerketa bat uh, dira gazte horik plantan ezartzen, me, bon, antzatzen dira, me uh, ze ikerketa horrek. Nola, nola eginen da? Etxez etxe jaben uh, eh, kusten joanen dira eta Egiko uh, eh, jaber eh, galdeinen uh, ze pentsatzen duten horpa uh, hastu den uh, uh, gendik eta hortaz eta ere uh, nola ikusten duten geroa. Ara, prest, ez da gaz prestu noen, eh, istantea xiko da? Bai, uh, eh, oai eh, dira nik uste, bai, oai oporretan baitira, me, uh, bakantzeta hilanda, jime ahatira inkestan da bastangoa problematiko bat zela, baina mendiari buruz orokorki problema hori badugula, e, eh, kusi du hor uh, eskipu bat unkanda, be joan den uh, elur ere, hor lehen uh, elur jabazela egien dia, azteko etzen joaiten uh, mendirat, hola, irriskua, oai jendiak maite du irriskua hartzia, behar du irriskua, gain ditia zen dio zionei iparlak askoa jendez eta eluja metraz goiti bazen eta lan jerosa da mendia eta bala, ze gartatu den eta gero ze uh, eh, komplikatia izan den uh, eh, sokorizailen jende hori salbatzeko. Leku estrategikoan ziste genera bidarrain justu lapurdi eta basen afarro artean basen afarroko lehen errian hemen eh, gelditzen da behar bada lehenik jendea. Bai, egia da leku estrategikoak girela baina uh, guk urepele bankan bezala ez du behar beharrik publizitatea itea jendeak errazteko hemen bera aldu da, zenta egida urbil gira, garazira buruz pastian jendeak gelditzen da, eta e, beha behortaik ir urbil gira, egun antzeak iten dira mendira eta egia da, e, mendi sartze gune hortan girela, behaz, e, eta departamentua ez da urgun, trein bideare hor da, behaz, aizeda bidagirat eta egia da, leku solagarria dela ere. Bo, mena neurtu behar da, eh? hori eh? diozu kasuman behar da Bai, hori da, ba. neurtu behar da eta hor da, gure lana ere neurri hori atxikitzia eta beiratzia gure ingurumena.